Bi itzordu nagusi haste buru lehenik eh, baketopaketa miagitzen, E, gure elkar bizitza eraikitzeko topaketa hori ostiralean izanen da eta biharamunean eh, bakegilek antolaturiko gizakatea ere izanen da bi itzordu hori mintzatzeko Emili Martean gurekin egunan Bai egunan Moa ipatezagun miarritzekoa, ostiralekoa Hor, eh, topaketa bat antolatua da, zer da topaketaren, eh, topaketaren, zer eh, zera, ideia nagusia? Beraz, ideia nagusia da elkar inguruan hitz egitea. Beraz, horretarako hainbat biktima hor izanen dira, hien gantza emaiteko. Zendako elkarbizitza, bizitza, erantzuteko Christian Tobirak bideoz, eh? uh, itzaldi eh, labur bat eh, emanen dauku, eta baita ere Michel Kamdezuzek uh, uh, elkarbizitzaren erronkak uh, azalduko ditu. Bai, Erren du, Christian Tobira teraziko dugu, justizia ministroa izan zen Franz Hollanden gobernuan. Michel Kamdezuz, behar bada aurkezteko? Bebera ahnagako deklarazioaren izan petzaile izan zen, eta uh, FMiko... Eh, zuzendaria laurogeita zazpitik eh, bi mila arte. Ah, Odan horiek eh, biak izan potoloak izanen dira. E, biktima, biktimen lekukotasunak edo biktimen nukbilekoen lekukotasunak ere bilduko dira edo entzunen dira asteko aipatzen aldituz horiak? Beraz bada Iñaki Garzia Rizabalaga, donk bera bere aita eh, komando autonomoek eh, erail zuten. Bada ere Asun Lasa, beraz hori da Josean Lasaren uh, eh, bat, donk bera galek uh, eh, erahildakoa. Eta eh, hauekin batera izanen da Brandon Amber, donk bera da uh, ikerlari bat uh, inter, uh, nazioarteko gatazkaen inguruan eta justizia transizionalari buruz uh, zehazkiago eta bera ere hori izanen da. Eta hor parte hartzeko? Donk parte hartzeko izena eman behar da, importantea da. Eh, haintzinetik uh, izena emaitea. Uh, eta ongi betetza fitxero guzia, eh, manez ere baiz izkuntza hitz egiten dugun, zenta itzulpen gintza uh, izanen da hau guzia segitzeko. Eta uh, ateak idekiko ditugu seiak terditan, eta topaketa hasiko da zazpiontan. Hmm. Hoitera ziko dugu nunden? Uh, bai, barkatu, bai, biarritzen izango da, Bellevue uh, bai. aretoan. Hala, itxasbazterian. Itxasbazterian. E, Aipad ezagun uh, eh, beste parte haundia, uh, eh, teknikoki gehien bat aipatuko duguna. Uh, gizakatea, uh, bakegilek antolaturik, uh, izanen du gizakate horrek? Beraz, gizakatea abiatuko da Hotel du tika, uh, hau da ondartzaldean, eh, azpiana, mm -hmm. donk lehen, uh, lehen pertsunak orko katuko dira, eta joan enda uh, birginaren ahoka arte, uh -huh. nola egiten den. Bai, uh, Mikeles? Bala. Uh, donc diendea da, eh? leho batean, uh -huh. kilometro eta erdi inen dugu bera, eta kosta guzia zarkatuko dugu, eh? pastuko gira kosta mm. mm. guziatik. Uh -huh. uh, Ibilbide horrek badu erganai eh, berezi bat? Ez baita ez Hortik eh, poasatzea polita zen, ala ere, mhm. eh, bada jendeainitz egongo dena, larun bat batez biakitzen mm eh, ala ere, uh, jende hainitz unkitzen alko dugu, hori argi da. eta duko gizakatea seizon aldetan uh, antolatu dugu, eh? uh, itzordu Eh, donc bada ulertzeko azalduko ditut zonaldeak. Bai, aipa ditzagun, beraz, eh, ara, eh, leku batean bizi diren pertsonak, leku batean e, igurikatuak dira biagitzen? Hori da, hori da, beraz, lehen zonaldean uh, izanen dira endaia ujuna doni baneloitzuneko eskoale hortako diendeak, deituak, baita ere gipuzkoakoak. eh? Donk, ana deituak dira lehen zonaldera joita, eta lehen zonaldea da ondartza handia. Eh? Horradionen dira. Ego lapurdi Hori da, zonalde guziak uh, sinalizatuak izanen dira, han mhm. bertan, egunan bertan, garpatxo batzuk ere izango dira, eta bar. Bigarren uh, gunea zein da? Bigarren gunea izango da BAB, eh? BAB. Eh, hori da Bellevueren azpikaldean, eh? Bai. Bellevue azpikaldean, non bigarren sonaldea BAB-ren zata. Iru gerren zonaldea hori Hori bai. zango da azkaine sara senpere eskualde. Hori gehi araba, arabako jendeaka. Uh -huh. zonaldea hori zanen da irudikatzen bauzie, bada tunel bat, memento bat ez itxas museoaren azpitik basten dena. Donk tunel hortan izango da itzordua ustaitze kanbo eta eskualde handi horren bai. guzi horren zata. Ejobiko egielkargoa eh, zena. Ejobiko egielkargoa zena eta lau egiko uh, eh, pertsonen bai. Mm -hmm. Boske jentzon zonalda izanen da atalai eh, gainean, hau da uh, itxas museoaren gaineko partean, eh, bada zela itxiki bata eh? eta hor ez deituak dira sibruta jaka, amikusta bidasunezko alekoak eta azpahne, eta bizkaiakoak. Mm Eta azkena, eh, beraz, birginaren eh, zonalde hortana, uh, grazi bai eta nafartar guziak arat deituak dira. No. Zenbat pertsona berda gizakate horren osatzeko kalkulatu duzu, zomatera, tara ba- heldu behar den? Bai, behar dira mila bosteun eta iru mila pertsona nartean Egeski egiten da. E, egan behar da, bo, egin behar da, baina e, izena eman behar da itzinetik? Non guretzat, oh, ez da behartua izena emaitia, eh? baina guretzat egestuko luke denek izena emaiten bazuten, hola jakingo genuke zehazki, zenbat jendeukanen dugun e, zonaldeka, uh, beraz. Uh, artizan de webgunean izena emaiten alda, Eh, bai gizakatean, bai eh, topaketaren zatera, bai, eta bai ere laguntzaile izan nahi badaz, mm -hmm. laguntzaile hainitz behar ditugu uh, eh, gizakate hori antolatziko, eta behoita mar behar dira, gaur uste dut hogei bat falta direla oino, beraz batzuek animatzen bat dira, uh, zenta ideia da, uh, zonaldeka da ekipa bat, arduratuko dena bere zonaldea eta jendea plazatzen, iruetatik goiti, Eh, preste gonen gira gu, zenta uh, eh, petu urdinak eh, salduko uh, ditugu, eh, jende guzia urdinez izaiteko, mm -hmm. uh, donk petu horiek salduko dira iruetatik goiti, baita ere, bon, nahi, ba, din bada ur boteilak eta erosi mhm. alko, alko da ere baigune horietan, beraz jendea egeski iruetatik goiti ditena alda, ideia da lauetan hasi plazatzena, lauak terditan hastea gizakatea mhm. lot, eta lotua izaitia, lauak laurden, bostak laurden gutxi arte barkatu, eta bost ontan izanen dira itzartzeak uh, eh, kazino, braz kazino behia, eh, municipala, eh, gaineko plaza hortan, eh, izanen dira itzartzeak, donk den denak joanen gira plaza hortarat uh, bostetako. Mm eh, urbiltzen diren uh, eh, aparkatzeko edo bada zerbait pentsatua? Bai, ez, egia eh, egan ez da <laughs> pentsatua, egin dut bai, bai, bai. <laughs> baina. Ez, baina nox, xaretan, uh, eta edatzen, eh, edatuko ditugu azken egunetan, bon direnak biarritzeko webguneko, erriko mm, webguneko, bai. nun azaltzen diren, nun diren aparkarekoak, bai pagatzen direnak eta bai uh, doainek direnak, eta ere bai uh, lotura bat eman dugu, kronobusekin, uh, eh, autobus linearekin bai. etorri nahi duten entzat bai bai honatik, abea ala ere jeski bai. alda biakitzera eta bai barnekalekoek nahi badute aparkatu angelun eta gero autobus ez din, behar bada simplifikatzen alu, zenta komplikatua izanen da, Uh, eh, abarkatzeko bai, biagitzen, bai. sustut, bon, larun bat batez, sub, uh, eh, buru luzea da, ah, bai. eta arroi deja mandutela momentukot, bon, bon. beraz jende egongo da, ere. Ba, antolatu, eh, eskualdeko jende guziak leku bereat joiten ziste zer nahi gizaz, antolatzen alda egeski. Emili, Marta emili esker?